vysvětlení praxe společné otázky. Huh? Hm? Now, from 10 to 11 will be the explanation of the practice and the question and answers. In the evening, we will have a theoretical explanation based on the book I have translated. which has not yet appeared due to the money that was used this time for that was meant for its publishing was, uh, was taken by someone. so uh, já budu mluvit česky, já mluvím v jednom trošku hmm, pak eh, udělám malý souhrn v angličtině. Hm? Tak eh, praxe hm? a teorie je vlastně jeden proces. Hm? To bychom měli vědět. My jsme zdůrazňovali, že buddhistická praxe je proces uvědomování. Hm? Uvědomování vlastně obzvláště obsahu hm? naší zkušenosti tady v tomto těle a v, tomto, v této mysli, která je na tělo vázaná a která s tím tělem a se všemi jeho manifestacemi hm? vlastně pracuje. Všecko, co se hýbe, se hýbe na základě větru, proto ta meditace na vítr je tak důležitá. Hm? Jestliže se něco hýbe, hýbe se to kvůli větru. Hm? Známý ten, kdo z vás studuje Zen, jeden ze známých eh, příběhů Zenu je, dva měši se hádají, jestli se hýbe prapor nebo jestli se hýbe vítr. Hm? A vlastně historický zakladatel Zenový tradice jim říká, přátelé, vy se mýlíte, mysl se hýbe. <laughs> Hm? Jestliže se někdo něco hýbe, no tak to potřebuje mysl. Hm? To ještě naše znalosti vědecké které tomu tomuto poznání nestačí, ale už nějakým způsobem, pokud jsem to pochopil, tak k tomu trošku dochází. Hm? Jestliže se něco hýbe, no tak se to hýbe kvůli větru. Hm? Větr, vítr je jemný vítr, je hrubý vítr. A ten nejjemnější vítr, to je vlastně naše mysl. Hm? Ta vibruje v takové rychlosti, že ani žádná věda to zatím není schopná změřit, je to daleko větší rychlost, než rychlost světla. Hm? No a ona se hýbe, mysl věcmi hýbe, protože má toho koně, no a ten kůň, ten se jmenuje prána a ten jezdec, to je mysl. Hm? A mysl vítr se hýbou dohromady. Hm? Jestliže se hýbou bez uvědomění, škodí nám to. Jestliže se hýbou s uvědoměním, může nám to postupem času prospívat, jestliže to uvědomění roste. Hm? Jestliže to uvědomění bude všecko, jsme budhy. Hm? činit. Hm? Jestliže získáme plné uvědomění, to plné uvědomění je stále, to se ne, nemůže změnit, protože, jak už jsme se zmínili včera, uvědomění je přirozenost našeho myšlení. Ale my díky naší nevědomosti, my si toho nejsme vědomí. No a tak si uvědomujeme, Buddha už si nemá co uvědomovat, protože on se stal uvědomí. My si uvědomujeme a tím pádem my rosteme. Rosteme v duchovních vědách. Růst v duchovních vědách je trochu jiný než růst eh, různými vitamíny hm? a eh, kalciem a eh, bílkovinami. Hm? Ale je to též podobný proces. Když si uvědomujeme, hm? no tak v nás roste to vnitřní světlo, kterému se říká moudrost. Symbolem jak na západě, tak na východě moudrosti je vždycky světlo. Hm? To vnitřní světlo, jestli v nás roste, no tak my jednáme uvědoměle. Jestliže jednáme uvědoměle, hm? pak, eh, jak už jsme se zmínili včera, pak eh, všecko je pro nás ty dobré zkušenosti, ty špatné zkušenosti jsou pro nás vlastně výzvou, aby jsme se stali více uvědomělí. Hm? Čím více jsme uvědomělí, tím blíž jsme do toho stavu Budhy, aspoň traktát, o kterém budeme mluvit, to říká, aby jsme se stali blíž tomu stavu Budhy, no pak to je zenová praxe, no pak ten stav bez myšlení se stává přirozeným stavem. A když myslíme, my si to začínáme uvědomovat, ten začátek procesu myšlení. Hm? Aby jsme mysleli, potřebujeme vůli myslet, hm? prání myslet. No a co vznikne před tím, než myslíme, pak vzniká prání mysle, pak vzniká proces myšlení no a pak zase proces myšlení se vrací do přirozeného stavu, který je vlastně nemyšlení. Hm? V našem stavu nevědomí, ten stav nemyšlení je vlastně to, čemu se říká alaya, hm? ta mysl, která má kontinuitu a bydlí, protože my ulpíváme na naší zkušenosti. No ale až se staneme buddhy, no tak ta mysl už nikde nebydlí. Hm? No a to je ta, ta volnost. Ta volnost přichází s tím uvědoměním. Hm? Uvědoměním čeho? V této tradici uvědomění té mysli, která nikdy nebydlí. No a když nemyslíme, no tak jsme trochu poblíž hm? té mysli, co nemyslí, co nás od ní odděluje, to je právě ta kontinuita, která se stává, hm? jestliže náš proces uvědomění jde do hloubky, ona se stává něčím, co není tak skutečné, jak se nám zdá. No a tím vzniká ta svoboda a tím vzniká ten, čemu se říká vhled. Vhled je uvědomění. Uvědomění je vhled, vhled je moudrost, uvědomění je moudrost. No a ta moudrost, co se týče duchovních věd, to je ten vnitřní oheň, to vnitřní světlo, který nám ukazuje cestu. No, aby nám ukázal cestu, nejlepší úvod do meditace, který je možno prohlubovat tak dlouho, pokud žijeme, dýcháme. Hm? je možno prohlubovat eh, v jakékoliv situaci během života, pokud žijeme, pokud jsme tady, budeme dýchat. Jestliže zvládneme meditaci, můžeme zvládnout i situaci, kdy nedýcháme. Hm? No ale přesto krev v nás koluje hm? no a krev co, cokoliv koluje, to je též vítr. No a tak můžeme zažít, jako já jsem zažil, když jsem byl v Nepálu, tak jsem byl, ať mám nějak, máme nějakou srandu, povím vždycky pár příběhů. V Asurakeji v Parping jsem tam seděl v noci, přijde lama zbudí mě a chytá mě za ruku, pojď se podívat, pojď se podívat, na co se mám podívat. Tak mě vzal do pokoje, kde byl láma, který už umřel, jo? už někdy na večer umřel a teď ráno jeho už nedýchal nic, a tělo bylo stále teplé a potom přes den ještě zůstává teplé. Jak je to možné? Jsou věci mezi nebem a zemí, které my nemůžeme tak lehce pochopit, ale ty tam jsou. Pokud je životní energie a životní energie má dělat co s pránou, no tak tělo my můžeme, jestli se staneme mistry v meditaci, my můžeme s tou tu pránu hm, udržet. Ten život v těle udržet, hm? i když jsme mrtví. No a také máme srandu, jenomže to, na to, aby jsme měli srandu, musíme ještě něco prožít a vytopit a zameditovat. Hm? Ono to nejde tak rychle, no, ale je to možné, proč ne? Co je možné a co není možné? Hm? To těžko pochopit hm? naším racionálním myšlením, třeba praktikovat. No a nejlepší praktika asi pro začátečníky je a i pro pokročilé, i pro bytosti, které už se zbavily toho břemene karmy, a rahati, je stále meditují dále na dech. Jestliže čteme ty suty v páli, Anapána Samyuta je vysvětlení, že Ananda se ptá Budhy, když, se, když je unaven a jde si odpočinout do svého pokoje. Tam na něj čekají zástupy, chtějí ho pozdravit a ptát se ho. No a Ananda se ptá, jestliže eh, se budou ptát lidi, co, že se Eh, zašel do ústraní, na co meditujete, co mám říct. A Buddha říká, med, řekněte jim, že medituji na dech. Jak medituje na dech? No, musíme to sami zkusit, jak se dá meditovat na dech hrobě, jemněji i vůbec nejemněji. Hm? Všechno je meditace na dech. I ta nejjemnější meditace, která vlastně eh, nás spojuje mezi životem a smrtí. Aby jsme se pohli z jednoho těla do druhého, potřebujeme taky vítr. Hm? Aspoň tak se to píše. <laughs> no a můžeme mít různé druhy větru, hm? hrubý větry, jemný větr, pohodlný větry, no a velice nepohodlný větry. Hm? Všecko, co se hýbe, to je vítr. Ale jaký vítr? Hm? No, v bytostech včera jsme mluvili, je to karmický vítr. No a v, ve všech věcích, které ty bytosti chápou, no tak to je, dejme tomu, to je ten nějaký kosmický výtlak. No a jak meditovat na dech? Tak jsem udělal zase předkrm, hm? abych hm, nás motivoval. Pokud nejsme motivovaní, tak my se nehýbeme. Hm? To dobře víme. Je to tak? <laughs> No a dnešní lidi většinou nejsou motivovaní, no a tak jsou deprimovaní. Kdo není motivovaný, ten je deprimovaný. Kdo je deprimovaný, ten není motivovaný. Hm? No a tak bychom se měli stále, stále motivovat, aby jsme byli svobodní od těch negativních stavů, jako deprese, jako zoufalství, jako nenávist. Z hlediska buddhismu všechny tyto stavy mají co dělat s tím, čemu se říká eh, chtivost. Protože my chceme a nejde to, jak se přejeme, no tak máme nepokoj. No a když máme nepokoj, no tak ty větry se hýbají nějak jinak zase. Když máme pokoj, tak ty větry se taky hýbají jinak. Hm? No a ten, kdo roste v uvědomění, no tak ten taky eh, začíná ten proces, jak s námi větry hýbají. Hm? Když hýbeme tělem, když mluvíme, když myslíme. Všecko. Tak si přikni dobře. <laughs> v pořádku. <laughs> hm? Tak ty větry nás stále budou doprovázet, ale teď je rozdíl, jestli je používáme uvědoměle nebo neuvědoměle. Jestliže začneme používat uvědoměle, no pak, jestliže se staneme dobrými jogíny, no tak pak my jimi můžeme i transformovat realitu. Hm? Zase mám povědět nějaký příběh dobrý. Hm? <laughs> můj učitel sanskritu, starý profesor Vyas, s kterým jsem stále v nejlepším styku a vždy ho navštěvuji. Hm? On studoval v Banáres, jako tady náš přítel Petr Pleticha. A eh, na BHU. No a eh, starý Brahmin stále chodil do Vajšvanát, Vyšvanát to nejdůležitějšího chrámu zlatého Manáresu. No a tam přišel nějaký tantrik z Jižní Indie, hm? Eh, velký jogín. No a ten eh, uctívali tam tu Šivalinga. Hm? No a on tam přišel a na to místo, aby měl tam květinky, <laughs> tak měl tam hovno. <laughs> Výkali. No a ten, eh, jak se říká, eh, čauky dám, ten hlídač tam, hm? hned na něj přišel s tím eh, Dan. Dan, no, jak, tak s, s, s holí, ne? S tou holí, aby ho praštil. A v tom momentě, když ho chtěl praštit, tak on hodil to hovínko na tu sochu šivy a, byl, a přeměnilo se to v tom momentě v, v hromadu bílých květů. Hm? Já, já jsem tam nebyl, ale můj učitel říká, že to viděl. Hm? No a e, ten e, hlídač tam, ten se stál jeho nejodanějším žákem a pak s ním e, chodil všude. Hm? Dějou se různé věci mezi zemí a nebem. Hm? Já to neviděl, ale svým učiteli věřím, jak je možný. Hm? No to je tež možný s tou meditací. Hm? No, velice, velice jemnou meditací na spojení těla a větru, která je schopná přeměnit, hm? myslí přeměnit kvalitu hm? objektu podle prání. No a to jsou extrémní případy, no ale to se děje stále. Naše kvalita dechu se mění podle situace, jak používáme naši mysl, která ten dech pozoruje. A to, tuto zkušenost můžeme udělat všichni, to vůbec není těžké. Hm? Jak eh, dýcháme? Hm? závisí na stavu těla a mysli. A spojení těla a mysli je dáno čím? Je dáno dechem. Hm? Když není dech, tak tělo a mysl nebudou ve spojení. Dechem na straně materiální, protože dech je element větru. V tantře v taoismu není jenom element větru, ale je to element prány, hm, která vším hýbe, proto je eh, to speciální element, tantra též. No a eh, ten spojuje právě tělo a mysl spojuje to hrubé a to nejjemnější. Jemnějšího zatím nic jiného neznáme a v buddhismu vůbec ani nepřijímáme, než je mysl. Hm? Nepotřebujeme kromě mysli nic, aby jsme pochopili hm? obsah, skutečný obsah smysl toho, co máme, naší existence, těla a mysli. Nic nemáme. To je naše laboratoř a v té laboratoři pracoval Buddha, v té laboratoři pracujeme my, jinou laboratoř nemáme. Aspoň jestli jsme buddhisti. Žádnou jinou laboratoř nepotřebujeme. No a další faktor, který spojuje tělo a mysl, je počitek. Počitek a dech. To jsou dvě dva elementy, dvě složky, které, které rozhodují o tom, jak je obsah hm, naší zkušenosti. Protože spojují ti z hlediska dechu, to tělesné s tím netělesným, z hlediska počitku to netělesné s tím tělesným. Hm? A stejně tak, jako nejlepší moment pro meditaci je Sády Muhurta, přeložíme Sády Muhurta, to, kdy se večer mění v noc a noc se mění v den. Hm? To je doba spojení hm? uzlů. Sandy je tež uzel. Sandy znamená ten uzel. Já jsem přeložil rozvázání uzlu, sandy nirmočana. My žijeme duchovní život, my se snažíme rozvázat uzly, to říká i Visuddhimagga. Hm? My, bytosti Paja, Praja, my jsme zavázaný uzlemi. Kdo ty uzly rozváže, hm? ten, kdo se učí šíla, samády a paňá, ten, kdo se učí disciplínu, koncentraci a moudrost. Ten rozváže ty uzly. Když rozvážeme ty uzly, no tak poznáme chuť svobody. To, že jsme zavázaní uvnitř a venku, no tak my tu svobodu si myslíme, že poznáváme, ale poznáváme jenom své vlastní představy o svobodě. Hm? hm? Většina filozofů by se mnou asi nesouhlasila, no ale to je filozofie duchovních věd, ta je trochu jiná. na každý pád tedy eh, my chápeme dech na základě počitku a to, co rozlišujeme pak v mysli, je tež na základě počitku. Hm? A to, co hýbe myslí, to je dech. Hm? Jestliže máme jasnou představu, uvědomění o tom, jak používáme dech a počítek, no tak rosteme v duchovních vědách stejně kódovaný, jak v Patanjali Yoga Sutra v buddhismu. To je zde velice podobné. Ty kvality našeho počitku se mění na základě eh, vlastně eh, těch počitků, které jsou buď hrubé nebo jsou jemné. A jaké ty počitky jsou navázané na tež na to, jak používáme ten vítr, jak používáme ten dech. Hm? Jestliže ten dech je utišený, nebudeme mít velký problém utišit počitky. Jestliže ten dech není utišený, nebude snadné utišit počitky. Jestliže počitky nebudou utišené, my chceme utišit mysl, ale nepoznáme, jelikož neznáme jemnost, no tak známe jenom frustraci, protože mysl se nepodá vůli. Ale mysl se začne otvírat právě procesem hm, vdělé pozornosti a uvědomování jelikož máme bdělou pozornost, my si začínáme uvědomovat. No a meditace na dech je, se jmenuje meditace bdělé pozornosti na dech. Proto dech hraje tak důležitou roli v pochopení meditace. Protože jelikož máme dělou pozornost vůči dechu. Dech se zjemňuje. Když se dech zjemňuje, získáváme stavy hluboké koncentrace a hlubokého uvědomění. Hm? No a jestliže máme stavy hluboké koncentrace a hluboké uvědomění, to, co je vlastně základ naší mysli. V hm? této tradici, o které budeme mluvit, to je právě to budovství. Hm? No, to se může hm? odhalit. To je tež proces odhalování. Proces odhalování je proces probuzování. Proto Buddha hm? je ten, který je stále probuzený. My jsme budhové většinu času neprobuzený. Někdo z nás víc, někdo z nás míň, hm? ale to neprobuzení, no to je fantastický, jestliže něco poznáme z toho probuzení. Jestliže nepoznáme nic z toho probuzení, to neprobuzení je náš přirozený stav. A jestliže neprobuzení je náš přirozený stav, no tak eh, ta meditace nám moc nedá. Hmm? Zoya, Zoya, did you get something from? Did you get something from my explanation? Немножко? <laughs> yes, it's quite different than uh, Czech and uh, Ukrainian or Russian. Hmm? But anyway, hmm? I will then make sure that you get something hmm? so that you don't come in vain. Hmm? I have been explaining the that uh, the most important in uh, the spiritual practice are so to say, what is called the sandhi, the connections. Hmm? And connection between our body and the mind. Hmm? Mind is like the rider, the body is like the horse. Hmm? And the, the, uh, this horse is moved by wind. Hmm? When we, this mind wind can be very gross. If our mind is very gross, it can be very subtle. That's why we study Qigong, we study yoga to make this wind very subtle. Hmm? When the mind is subtle, the sensation becomes subtle. When the sensation becomes subtle, the mind becomes subtle. When the sensation and mind becomes subtle, automatically the object hmm, becomes also subtle. Now the best object for beginners in meditation, according to Buddhism, also for the intermediate students and also even for the arahats, hmm, is meditation on the breath. Why? Because the breath is what connects the body and the mind. Hmm? So, uh, on the side of materiality, the breath is wind. In the tantric or Taoist understanding, it is the element hmm, which uh, moves everything, <coughs> the world, inside, outside. Hmm? So but normally in Buddhism it is called the wind element, Vayo Dhatu. Hmm? And this wind element, wherever there is movement, there is a wind element. Hmm? And how uh, this wind element we can experience ourselves, how it becomes subtle when the sensation and the mind become subtle. Hmm? Then in the advanced stages of meditation, the, the gross wind element uh, stops. We don't feel any more breath here. But the subtle elements continues. The blood circulates in our body. Hmm? And we think. We cannot think without, uh, without energy, hmm? which is prana. So, uh, the uh, meditation on the breath makes you aware how you, this breath, sensation and mind, they are interconnected. Hmm? So it is very important. This interconnection in Sanskrit is called the sandhi. Hmm? And sandhi is the most important for understanding of meditation. What happens between the in-breath and out-breath? What happens between one thought and another thought? Hmm? Uh, what happens between one dream and another dream if we are advanced meditators, yogis? Hmm? And also, hmm? what happens between one movement and another movement? This in-between is uh, the key for understanding how we work. Hmm? I have translated one uh, treatise, the base treatise for the mind-only philosophy, which is called the uh, loosening of the knot. Hmm? This uh, knot is actually our karmic consciousness, hmm? which binds us, hmm? and that which loosens the knot, that is wisdom. In this tradition, the tradition connected with Tantra, with Zen, this uh, the mind which moves which is impermanent, is based on, the, on this Buddha nature which is uh, everlasting. I have explained that yesterday in the evening. Hmm? That is this tradition. This Buddha nature is the uh, seat of realization in all beings without exception. Hmm? It is called Tathagata Garba, which means the womb of the all the Buddhas. And it is the same in us like in uh, other beings. That's why what the treatise I'm explaining now explained that the Dharma is the one mind. One mind is precisely the base for the mind. That is a mind which in which all the other minds are created. Hmm? If that mind does not exist, then where do the minds come from? They come from continuity. Which continuity? The karma continuity. Hmm? But Buddha has no karma continuity, so this uh, base of the mind becomes uh, emptiness hmm, or suchness. Now, this is a bit of philosophy, you were not here uh, yesterday, but it is uh, practical. When we meditate, we also should meditate on the gaps, gaps between in-breath and out-breath, out-breath and in-breath. Then when we get used to no thinking in this uh, tradition, experience of no thinking is very important. That's why we practice Qigong to get fami familiarity with no thinking. In Qigong, we move the body hmm, without uh, thinking. Hmm. And when we move the body without thinking, uh, it moves so uh, differently. Mindfulness is always there. When we move with thinking, mindfulness gets easily lost as we all know, when we speak, it's very difficult to be mindful because we identify with our concepts, which are product of our karmic mind. That's why we react to concepts in a different way, everybody in a different way, because we have different karma, different experiences. Hmm? So meditation on the breath, in this tradition, you actually, not like in Theravada, but you pay attention to the in-between in between breath. Hmm? This in-between breath is called subtle breath. But you should not uh, try immediately if you are a beginner with the uh, in-between breath first if you're not used to meditation, just observe the breath where you can easily identify. And eventually, when you can follow the breath without thinking, hmm, by mindfulness, then you can go into uh, paying attention to this in-between breath. Hmm? podíváme se, jak to je s, s časem. Ty jsi mě... Tohle? Já myslím, že to je nějaký hrozný přístroj, který nás tady všechny kontroluje pránu. <laughs> tak jo, to dáme radši tady. Já na to nevidím moc. Kde jsi to sehnal, tak to není špatný. To je tady rádný. Co? rádní doskonářstvo. Aha, no. Já jsem viděl, taky jsem měl, nikomu jsem to dal, nebo to tam někdo vzal. Já jsem měl takovou pyramidu, no. to taky mělo čas a na, na meditaci. No a eh, čili meditace na dech, proto budou nějaký ty interview, eh, Možná pozítří, po pozítří uvidíme, jak to bude. Hm? The meditation on the breath, we have to practice this meditation hm? according to our level. Hm? We should not start with these uh, very subtle meditations. You can go to a very, very subtle meditation, which are in especially emphasized in tantric tradition. You start with that which is uh, you can pursue by mindfulness, not by force. When force is uh, predominant, mindfulness goes away. When mindfulness is predominant, force goes away. This is our practice in daily life. And through this practice, we get more and more awareness, hmm? which should become natural. Hmm? Natural awareness is a sign of uh, progress. So that whatever we do, our mind is uh, fully hmm? conscious and we do it so that we don't harm ourselves. We do it so that we benefit ourselves. Problem in our society, most of us are harming ourselves, not benefiting ourselves. So, uh, so much suffering due to lack of awareness. So we should benefit and the best way to introduce more awareness is the meditation on the breath, generally. But if you have some other meditation, we will discuss it in the interviews. Important is, uh, especially in this Mahayana tradition or Tantric tradition, we emphasize uh, the ability of concentration. And that concentration in itself should not be divided from wisdom. This is different. I have learned Theravada, then the concentration is uh, one pointedness and wisdom is vipassana. Here, always should learn so that they become one. How do they become one? Arising or facing Mahayana. <laughs> they become one because the base hmm, for both of them is uh, the true mind. The true mind does not change. That mind which changes is an illusionary mind. And we create positive illusion or we create negative illusion and accordingly we live well or we live not well. When we live well, then we become more conscious. When consciousness observes consciousness, we are closer and closer to living the fulfilled life. Om Tomo. To wystarczyło podnoszenie. tak teď každý z nás je někde jinde, každý z nás, někdo z nás už medituje, já nevím jak dlouho, někdo z nás začíná meditovat, tak udržujeme pozornost. Jestli jsme začátečníci u toho dechu, jestli to nejde, tak můžeme zkusit jiný. Na to jsou ty, ty interview, jiný objekt, ale dech je nejvýhodnější. Jestliže jsme začátečníci, tak my eh, vlastně poznáváme dech na tom místě, kde se nám jeví nejasněji. Hm? No a ne, jeví se jasně a zároveň tež hm? eh, my se snažíme, aby to místo, kde se jeví, nebylo příliš eh, roztažené, jako Eh, ta meditace na, eh, na co dělá je v té mahasi tradici, jako na zvedání břišní plochy, zase eh, klesání břišní plochy, to je těžký pro začátečníky tam udržet koncentraci, protože se toho spína, no tak udržujeme koncentraci na nosních dírek, jo? na horním rtu nebo na špičce nosu. Eh, Japonci nám říkají, nám Evropanům říkají eh, takahana. Takahana znamená, <laughs> znamená taká je vysoký, vysoký nos, to není vysoký, špičatý. Jo? My jsme špičatci, <laughs> vysoko, vysoko no, nosorožci. <laughs> No. po Japonce, Takahana. No, no a, eh, a zase Japonci mají, Aziati mají zase splasknutý nos, jestli máme splasknutý nos, tak pak to asi jde líp na tom horním rtu, jestliže máme vysoký nos, můžeme zkusit, může být ta koncentrace dobrá na špičce nosu. Kdekoliv cítíme jasně ten dech, učíme se nesledovat ten dech v těle, nesledovat ho ven z těla, aby zůstal na té ploše, která by neměla být příliš malá, aby jsme nedělali takhle, tak v tom bychom se nikam nedostali, ale neměla by být zase příliš roztáhná, aby jsme byli s tím objektem v pohodě. Jo? Když jsme s tím objektem v pohodě, tak se uvolníme. Jestliže se uvolníme, máme základ pro meditaci. No a to by pro dnešek stačilo, co se týče metody. Ti, kteří z nás už eh, mají zkušenost, můžou hned začít meditovat na ten mezidech. To budeme probírat než víc. Hm? No a ti, kteří mají zájem o tu tantrickou meditaci nebo taoistickou meditaci, no tak se můžou nastavit na to, co už znají. A všecko je vlastně tež meditace na pochopení spojení dechu s tělem, spojení těla s myslí, spojení počitku s tělem a se myslí. Co pak máme, Vansdorf? Já bych vás poprosila o vysvětlení ten počítek, To je pocit příjemný, nepříjemný, neutrální, ale to je to dotek s tím? S ono je to trochu komplikovaný. Jo? V buddhismu je to trochu komplikovaný. Ta védana doslova znamená počítek. Počítek znamená přijetí objektu. Jo? V čínštině se to vyloženě tak překládá. Když přijímáme objekt, máme počítek. No? No a když máme počítek, tak rozlišujeme mezi tím, co je příjemné, to, co je nepříjemné a to, co není ani příjemné, ani nepříjemné. Jo? No a jestliže ulpíváme na tom příjemném, no tak eh, v nás, v naší mysli začne eh, neklid. Jestliže odmítáme to, co je nepříjemné, taky bude neklid. No a jestli nemáme neklid a nemáme eh, letargii, no tak eh, ten, jak vysvětluje Buddha, ten ani příjemný, ani nepříjemný pocit nás vede k rozrušení, že hledáme nějaký jiný objekt, a nebo prostě eh, začneme pospávat vnitřně. No? A tak jasnost objektu se změní, anebo když máme lepší koncentraci, tak pak se vynoří ty různé, jako ve snu, různé obrazy z myslí, které nás odvádějí vlastně od meditace. I když jsou velice zajímaví, Zažil jsem, že ty lidi začnou úplně bláznit, obzvláště v Číně, kde tolik věří na ty různé, že je žehná jim bodhisattvové a tak dále. No ale to, to je všechno vlastně jenom je odvádí od toho objektu. Protože oni nemeditují na ty body. Jestliže meditují na ty bodhisattvy, to je jiná věc, ale oni meditují na dech. No ale pak je všechno kromě dechu, je, jak říká, vysvětluje Buddha sám. Hm? Ten, kdo medituje na dech, když si neupamatovává dech, no tak nemeditujeme dech prostě. Jo? A to by nám mělo být jasné nejenom v meditaci na dech, ale v jakékoliv hm, praxi, když my nezůstáváme u toho zvoleného objektu s bdělostí a s uvědomělostí, no tak my nemeditujeme na ten objekt. No a pak třeba vidíme něco velice příjemného, stotožňujeme se s ním, zase vidíme něco velice nepříjemného a jsme deprimovaní. No ale tak to nás odvádí z meditace. Protože meditace je stav utišení. To není vůbec utišení, když se vyjevují ty obrazy a odvádějí nás od pozornosti. To, co je dělá pozornost to je schopnost upamatovávat se toho objektu pozornosti a zůstat s ním ne silou, ale tím uvědomím. Tak asi takhle. Tak dobrý, eh, tak uděláme Eh, pauzu na no už je 11, tak uděláme na 15 minut pauzu, no a pak eh, zase jako obvykle 48 minut, no a pak je ham-ham, ne? No, to... tak ještě v kurzi meditace. Individuální pohovory to ještě teď není, no a to je až 12.30, tak pak máme meditaci v sedě, tedy meditaci v chůzi, no a, a ti, kteří chtějí dále meditovat, no tak se sem vrátí a meditují dál, ale vrací se uvědoměle, nikoho neruší. A včera jsme o tom mluvili. My se učíme v kolektivu a tak jsme si stále vědomí toho kolektivu. Nejsme nikdy z toho kolektivu oddělení. Hm? Dobrý.